ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Na tulimuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti, unaotokana na matope yaliyotiwa sura. والجان خلقناه من قبل من نار السموم Na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo wa moto. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون Na Mola wako mlezi alipowaambia malaika, hakika mimi nitamuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti, unaotokana na matope yaliyotiwa sura fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu basi humwangukie kumsujudia fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un basi malaika wote pamoja walimsujudia. Illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin, isipokuwa Iblisi yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin, akasema ewe Iblisi una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun akasema haiwi mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yenye sura. Qala fakhruj minha fa innaka rajim akasema basi toka humo kwani hakika wewe ni maluni wa inna alayka al'nata ila yawmiddin na hakika juu yako ipo laana mpaka siku ya malipo qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun akasema mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa qala fa innaka min almunzarin akasema hakika wewe ni katika waliopewa muhula ila yaumil waqtil ma'lum mpaka siku ya wakati maalum qala rabbi bima أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين akasema Mola wangu mlezi ilivyokuwa umenitia makosani basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote illa ibadaka minhumul mukhlasin ila waja wako waliosafika. قال هذا صراط علي مستقيم Akasema, hii njia ya kujia kwangu iliyonyoka. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Na bila shaka jahannam ndipo pahali pao walipoahidiwa wote. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ina milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa